La primera vez que yo te vi, no me pude controlar y supe que eras para mí. Yo mirándote, tú mirándote. así. Ahí me enamoro Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí. Tú me enamoras bien. Viajando el mundo y tu sonrisa. Tengo en mi mente y en mi corazón. Contigo todo es felicidad. Contigo ya no sé lo que es dolor cuando me empiezas a besar. No soy el mismo y piel La forma de tu cuerpo y cuando me hablas. Más lindos son los sueños cuando tú estás. Real. Esto no puede terminar. Ven, dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo cuando me hablas. Más lindos son los sueños cuando tú estás. Real. Esto no puede terminar. Cuando te pones linda y luces tu cuerpo Pones la música y bailas así. Ahí me enamoro Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí. Tú me tienes bien loco, mamita, si te toco. Cuando veo tu foto, yo siempre me alboroto. Tu teléfono exploto cuando quiero un poco. Me hace sentir como ganarme la loto. Nos vamos en mi carro, nos vamos en mi moto. En esa boca con un beso te azotó. Ven, dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo y cuando me hablas. Más lindos son los sueños cuando tú estás. Ya, Esto no puede terminar. Ven, dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo cuando me hablas. Más lindos son los sueños cuando tú estás. Ya, Esto no puede terminar. pones la música y bailas así. Ahí me enamoro más. Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí. Tú me enamoras.